Tomatit egunon? Bai, egunon. Bo, untxazidea di, aro edera? Bai, aro polita, be freskoaide badekin, mainan freskoaide hori, ene ostuko zeudik, marka ona da, horrek dauten ahaldu odaino, zonbait egun, denboda iguzkitzu horrek. Bai, dudarik gabe, ordean ateraldi eta proposamen frango baduzu gaurkoan ere egiteko. Ba bai, bada, budu hontan, ura betzean bezen bat hitz ordu doni eta eta ez baita guti beraz. Bai. Eta uste dut eta egiten aldut jan, janik, ondoko aste buruan, egunekin, egun da inokotan izanen da zer nahi hitz ordu. Baina guazen lehenik, beraz, aste buru juntako etaz. Bai, Aldo batetik, hor dugu, Ravel festibada. Ravel Festibalaren kondu, doni banelo izuneko Ravel entzutegian. Biak, goizean hameketan eta atxaleko hiruak eta erdietan, Rabel Akademiako ikasleak, entzunen dira janik musikari eta artista gazte jeinutsuak, eta horko horukan duten ikasaldia di esker, orain oskabat gorago joan didenak. Gero izanen da eta biagaratzean sortziak erdietan konzertu bat ziburuko elizan diotima laukotea eta laguntzatu kanen dute eta artista horiek piano joile famatu bat igandean goizeko hameketan donibaneko rabel entzutegian rabel akademiaren despeidako konzertua eta toki bedean baina naratzeko zazpiak eta erdietan sarien banaketa. Hala gisa hortan buru datuko da, Javel Festivala, aurten ere errekasta ereja ukan duena. Errepublikako karikaren pesta ere ginen da? Errepublikako pestak badu urte <laughs> eta hor urazkena urbilzearekin bere pesta berezia lehengo kaskarotak gogoan egiten dutena naski. Eta beraz, egun irekiko da pesta hori atseko zazpiak eta erdietan, izanen da musikari eta dantzari, edo dantzaldi bat eta aratxean, bihar egun nahinokotan eguerdi terditan, zintzur bustitzea eta kantuak izeneko taldearekin, beraz kantuak entzuten halko dira, eta aratxean, egun nahinokotan bihar aratxean, beraz dantzaldi bat, Pesta airosa izaiten da, errepublikako karrikak eskaintzen duen hori ere biziona merkatuan izanen da ere bihar? Ah, biziona, biziona izena polita da, behinan mm. gauza ere jala da, e, ere erra, zeren eta biziona hoktan, ekoizpen, e, ekoizle asko eta asko, eta biltzen dira, jateko eta erateko izanen da, biztan dena, zer nahi gauza, salgei, behinan ere, ofiziale asko, artista askok muntatu lan batzu, eta hori beraz doni bane lohizunen, merkatu gunean eta inguru hartan, hori biak, Goizeko sortziak eterdietarik, ahatsaleko biak eterdiak edo hiruak artean. Eta baltsan eguna izanen da zibudun? Hori, landean egon nahi hori berriz zibudun, berriz pasatu behar dugu beraz. Zubia, hm. diteko hm. zibudu dat baltsan eguna, eta baltsan egun hortan, bai, izanen da moimendu igan de goizean, goizeko hamekak idian hasiko dira, ospakizunak, mutxikoak ere emanen dituzte, eta gero haratsaldean, eh, zer nahi, eta kantu eta gaineratiko, bost talde izanen dira maizu beldia eta beste, hogarik hori denak ez dute egiten zein gehiagoka, karainan denek beden talendua erakutsi nahi, eta bestalde izanen dira ere izanen dira, taloak salgei kaskadotenea ikastolaren sustenguz eta zokoara joan engida ere elkarten topaketa esan emaitan. Eta bai, hori dodo eta ziburuko elkarteak gomitatuak dira, baina doni baneko bat izanen dira, zeren elkarte asko konkitzen dituzte bi herriak, bi herrien dako bat jura, eh? eh, kasu hortan. Eta beraz, zendako egiten da horako foroa daitzen duten topaketa hori, zeren eta urte berri baten hastea da elkarte gehien entzat udako pausaldiaren ondotik. Eta nahi dute bedaz, beren burua, jobeki ezagutarazi, edo ezagutzen ez bat ere ezagutzen ez duten eri ere diakinarazi nor diren, nola diren, zeriburuz, beren erretikea eta bilkurak noiz dituzten, zeten horretan, zoinekunetan, eta zoin tokitan, beraz, zeri buruz ari diren elkarte horiek denak, izanen dira uste dut halegan adute zeurik hori bat odotarat eta hori biarra txaldean, biak eterdietarik goiti eta emarganen dugu edo bietarik goiti, seiak iria arte, bada biziki famatua da, kom komet deitu sare bat izan zen hori eta bai sare gordezkako eh, sare bat gerla denboran, pasarazten zituen mugaz bestalderat, aleman eri ieska zabiltzan jendeak eta bereziki ingles eta uh, hegazkin giradiak eta hola, lan edera egin zuen eta sasi talde horrek, eta urte guziz biltzen dira eta orduko horitzapenen harrotzerat, ordukoak gehienak edo kasik denak eh, joanak dira mundu guntarik, behinan hien ondokoek beti subera txikitzen dute, Badituzte egun prezeski gehitzeko ospakizunak angelun, behinan bihar eta etzi, ibilaldi bat eginen dute, doni bane oi hartzune dat. Eta gero, sagar batean, bazkari batekin bururatuko da, ibilaldi hori. Dugun erran, biztan dena ez didela, errebidez, errebide, joanen ibiliko dira gerla denboraan, eta ieslariak eta hien segitzaileak, ieslari laguntzaileak beraz, eta ibiltzen ziren bideska beretarik eta ara bazter bide batzuetarik beraz, eta biziki hunkigarri izaiten da hori ere. Untsa da, hortan bururatzen da. Ba, hortan bururatuko dugu egungo seila eta egun sortzi ere beraz, izanen da nuntzer preseski ustian egiten nuena, ondarearen egunak. Hor baititugu! Untsa da, esker mila, jamatik dira Ez da zer, eta egun sortzi arte. Gaur